In this lesson, you will learn how to say that you like doing something and how to say that you don't like doing something. It's different from English, but you'll see that it's fairly simple. Let's start with the likes. In order to say that you like doing something, you add gerne after the verb. Here are some examples. Ich spiele Fußball. I play football or soccer. Ich spiele Fußball. Now let's see how it looks like when I say I like playing football. Ich spiele gerne Fußball. I like playing football. So you see the gerne right after the verb. Ich spiele gerne Fußball. Du singst gerne. You like singing. Du singst gerne. Er surft gerne im Internet. He likes surfing the Internet. Er surft gerne im Internet. Wir spielen gerne Computerspiele. We like playing computer games. Wir spielen gerne Computerspiele. Ihr lest gerne Bücher. You guys like reading books. Ihr lest gerne Bücher. Sie wohnen gerne in München. They like living in Munich. Sie wohnen gerne in München. And now the dislikes. In order to say that you don't like doing something, you add nicht gerne after the verb. Here are some example phrases. Ich spiele nicht gerne Fußball. I don't like playing football. Ich spiele nicht gerne Fußball. Du singst nicht gerne. You don't like singing. Du singst nicht gerne. Er surft nicht gerne im Internet. He doesn't like surfing the Internet. Er surft nicht gerne im Internet. Wir spielen nicht gerne Computerspiele. We don't like playing computer games. Wir spielen nicht gerne Computerspiele. Ihr lest nicht gerne Bücher. You guys don't like reading books. Ihr lest nicht gerne Bücher. Sie wohnen nicht gerne in München. They don't like living in Munich. Sie wohnen nicht gerne in München. Okay, that's how stating likes and dislikes works. Up next, we'll take a look at the negation word nicht, the German equivalent for not.